serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago ndabaramukije bakunze ibiganiro by'isanganiro ndanabahe n'ikaze muri kino kiganiro cy'isanganiro ry'imiryango uno munsi tukaganira ku bijyanye n'ingaruka zo kugurisha amatongo ku miryango mu burundi ku bitangwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu mfatiro birerekana yuko abarundi barenga mirongo icyenda ku ijana babeshejweho n'uburimyi ni mu gihe imanza nazo zakigwa n'umugwi CNTB nyinshi muri zo zari zifatiye ku matati y'amatongo barayamaze bati umuntu yikora ku cyo afise bigatuma iyo umuntu agize ingorane yikora ku twiwe n'itongo ridasigaye inyuma uno munsi ibijyanye no kugurisha amatongo byifashe gute ni biki byaba bituma abantu ubagurisha amatongo mbega hoho uko kugurisha amatongo bifise ingaruka izihe ku miryango hoko gwiki kugira ngo ukugurisha itongo ntibe ariyo ngingo ya mbere ifatwa mu muryango ibi ni bimwe mu bibazo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro rijeje guteza imbere indero y'umwigeme Alice ndakuramukije amahoro ndaguhaye n'ikaze mu kiganiro murakoze turafise n'umuhinga mu bijyanye n'imibano eh, bureze zerimana bureze ndakora yego mwaramutse neza nongeye guha ikaze yego murakoze kandi ndaramukije hamwe bimwe tuzagusangira kino kiyago mu gutangura kino kiganiro reka ikibazo cya mbere mbanda cyerekeze kwa jedone Manirakiza ni Serugo Gidoni aho ubaye mu kibano ibintu bijyanye no kugura amatongo ubibona byifashe gute numvise ko mu ncamake mwanje kuduha ikiganiro nibaza ko nabaza nkavuga ati mu bijyanye no kugura amatongo bibiri mu ntuze mu bice myinshi ruguru biramenyerewe cyane mugabo ino naho ntavuga yuko umuntu aguza akongera akagurisha nta gitangaje kiba kirimo mm. ariko ruguru ni ukuvuga ko hari abagurisha kumva nyine zitandukanyisha mm. ugereranije no mu myaka iheze n'uno munsi ko ati ruguru niho bikaze ubona uno munsi biri ku murindi umeze gutyo uri kurihweza eh, eh, ubu numva ko umurindi ukaze cyane kubera ko hari ikintu giharawe n'imisoro avuga ko hari ubukene mm. abantu bagurisha kubera ubukene na cyane cyane iyo babonye yuko hari abantu baje bafise inoti zihabona ikintu cya mbere akora no gucagurisha mm. ubu rero biraharawe biri ko birakorwa ku murindi utari usanzwe umenyerewe mu minsi iheze kabisa kiraboneka cyane eko arise n'indorero rina rugo no munsi jedone mani yakizajya avuga ati biraharawe bore ko aragurisha amatongo ku murindi bitarumenyerewe we ni kubibona aho uherereye aho mperereye ndumva cyane cyane nk'uko diyodene yabivuze mu mm. ntara za ruguru nk'iyo mvuka ndumva mm. bakavuga bati naka yaragurishije itongo ujya wundi yararigurishije ariko umurindi ntawo nzi neza mhm. mugabo hari barashika bakagurisha itongo mhm. wumva ngo bagurirwa n'abandi cyangwa kuri bande itongo urigura yarimenye rigura uba ufise amafaranga mhm. hari aho rero ufise amafaranga aba ari uwo muntu avukaho nyine ari umurimyi wo ngaho hari aho bishika agatumwa n'uwundi muntu akarigura Blaise Izerimana umuhinga mu bijanye n'imibano n'ubuhe mwihwezo wogira ku bijanye no kugurisha gataka haba mu kibano Ego murakoze ubwa mbere ho twovuga yuko hari ubwoko bubiri bw'amatongo mm. ubwoko bukuru bukuru mm. hari itongo ry'umuryango akaba n'indi tongo itongo ry'umuheto kandi niyo yitatera n'induru cyane mm. mugabo hageze ku itongo ry'umuryango nibaza yuko uno munsi ariyo tuza gushimikiraho mm. rwose ibijyanye n'itongo ry'umuryango eh, kuva na kera bamwe bagurisha mugabo ku itongo ry'umuryango burya eh, si ukugurisha kugurisha uko nyine gusa mm. kuko urumva nawe si ibyo uba waraguze n'ibyo wohawe na sokuru sokuru ariha so wawe mm-hmm. nawe barari gusohotsa mm-hmm. nawe urumva ko mburufise abana mm-hmm. utegereza kurisohotsa ni ukuvuga uretse ako kantu ko kugurisha kugira ngo nk'amahera gusa hariho yindi hariho urundi ruhande two birabamo hari ikindi kintu kijyanye n'imico uba uri ko abafise amahera bo muri segiteri pirive canke nabo muri bikorera utwabo mm-hmm. canke nabo muri leta canke abandi baba rero kugira imigambi minini ugasanga bakeneye amahegitare manini. Mm-hmm. urabona yuko mu burundi naho si igihugu cagutse rwose usanga abantu ushobora kuronka ihegitari icumi mirongo ibiri byoroshye ahantu hamwe ha leta cyangwa umuntu umwe bisaba yuko agurira abantu benshi mm. eh, niho rero usanga nka kino gihe usanga umuntu ari kwagurira abaye obirije yo kuza kugurira abantu benshi mm. usanga bagurishije nyine na rya tongo ry'umuryango bakagurisha nk'uko yari abivuze bakabagurisha kubera ko haje ikibazo kiraba umuryango wose n'igihe bagurisha ari kubera ko bivuye ku bube gito ariko nabivuze no mu ntango y'uko hari n'abagurisha bari basanzwe bafise yari ayo migambi bafise yo kuza baragura bongera bagurisha ariko rero ntibagire nico ndamvuze shimitse kuri burya ntiyabeshe kubera utaba wariteguriye umugambi erega harabagurisha itongo bafise intumbero kandi yumvikana mm. kandi ugasanga akumbura mugambi ivyo bishika gake ugasanga ayo mahera arabaviriyemo ikindi kintu c'akamaro mm. ariko si imisi yose rero eh, tuvuze eh, bube gitoryari igihe utiteguriye umugambi ugomba uyakoresha ayo mahera arakuyongerako kabisa arakuyongerako kubera ko ikintu no kugura canke kugurisha Eh, ni ukuvuga dusanzwe tuzi ko abakenyezi mu burundi ntibatorana itongo mm. ararikoresha mugabo ntaritorana hari aho rero bishika mu muryango hakaba hatavutse abahungu hama abo bakenyezi bakaba bari mu rundi rugo mu wundi muryango agaca agaruka rero hageze gutorana aho bavutse bagaca baronka itongo mbwa agaca avuga ati iritongo nori nori ko mm. gatonye ryogenda baca bayagurisha rero kugira mu muryango ntibazohave basubira ko yasubirako no mu kirinzi ga ntafise uburenganzira bwo kugira iterambere havuka harabufise mugabo jewe ivyo mpora mbona kenshi mm. abakengezi batoranye itongi wabo mm. nta mwanya uhera ritagiye ritagurishijwe mm. sinzi ko babaja mu matwi kugira bari bagurire abo baba bo mu muryango sinzi ko araba bangaho bagira sinzi ko atabona yuko yorijana mu muryango yohava rigora sinzi igituma mugabo kenshi baragurisha mm. Mm. uretse ibyo ko ari ukugurisha amatongo ku bantu bavukanye n'abigeme gusa bamara kuva mu rugo bagaca bagurisha hari iyindi mubona ituma itongo rigurishwa iyindi mva kenshi hari uhura hajya hari amatongo mato mato ugahura abagabo hariho abirigwa hariho nikindi hajya abagore turakunda abagabo mugabo n'abagabo barakunda abakenyezi mm. hariho rero abagabo bavuga ati jewe ujya mukenyezi wanje ngire ndabe ko noronka uwundi ndabe yuko kumbure nomererwa neza gusumba mm-hmm. hariho rero abagaruka bakagurisha itongo agaca yashira uwundi mukenyezi ahandi uwundi mugore bakayasangira kandi bakamererwa neza koko mm. mugabo hajya bavuga ngo amaherezo nyamwa amaherezo yunga mm. ni mu nzu abonye ya mahera ahetse mm-hmm. harahagaruka hari n'aho hari haho bambwiye ngo ni mu ntara ya gacibitoki mm. hari aho bambwiye yuko bayagurisha kugeza aho bijamwo bikazanamwo mm, naho tutarabishikira birazanamwo n'amatati turaza kubishikira serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago ugaragara utomoye upanze neza kenshi uragwayo rero umaze kugwayo ukaba ufise ako gatima ko itongo umva ingaruka zisha zigaruka mu muryango zigafata ku muryango wose guhera kuri serugo na rugo no mu bana nyine kubera usanga eh, none urumva wamaze kugurisha itongo bwa mbere aho umwana nimbara aho warusanzeho rurima mm. kandi urumva bateza nimba watanze kwingwate inzu inzu yawe icyo ukora ni ukubwira gusa inzu muraba muba mugurishije aho mwahora mwimbura mwimburira mm. aho iyo bimaze kugenda ugasanga hari ibyo utaba utakironka reka rero ako kantu tugakuremo kumva tugira umugambi duhuriza ku ino tuba mm. none ko madamu atabyemeye igisimbo ntibirekuriwe ko bakigurisha mm. baguhaye igisimbo ku byonsi mm. urarima ukazorima hanyuma utakiriho umuryango urarisubirako ahantu bagurisha ni mu gihe utoranye atamuhungu muvukana ugaca utorana mu kirenge cyaso eh cyangwa ibivara n'intara kirabivana n'intara mugaya aho mperereye ntibagurisha ibisimba hama none kadiye uretse uko kuntu yuko eh, abana bashobora kubura ibyo bafungura ntibasubire gufungura uko bahora hari izindi ngaruka ku muryango iyo bagurisha amatongo nibyo byizere ko ndavuga hmm. numva ko haca haba yaba ku biragira ingaruka kubera abo bana dufate kubadagishwe kubasomesha wumva iki ikintu bakora niba usanga hari bamwe arabona atakironka nk'ibyo yahora aronka yumvira byinshi kimwe arashaka kuja pagasa amakosa bibaye ngombwa mm. cyangwa bagakora ibindi bitandukanye reka na seruko nyine arashobora kwadukana izindi ngeso mm. none na rugo nyine bose tutibagiye ko nabone iyo babonye ibintu byatanguye kuyumbayumba eh. eh, none kajido ni uno munsi ayo mahera umuntu aba agurishije ingaruka ziguma ari zazindi nyine mm. ari ikibazo ni cya kindi kugurisha itongo bifite ingaruka izihe ku muryango kugurisha itongo birafise ingaruka zitari nke ukigurisha wibaza ngo ugurishiriza ubukene mugabo ubukene ntibuhera amafaranga urayaheza ariko itongo ubundi ni iry'umuryango kandi itongo ni ikintu kidahera wategerezwa kuraga abana ukaraga abuzukuru n'abuzukuruza n'abazoza bose numva rero urigurishije kintaba abana umuryango wahora uhurirako rya tongo bahora baronka rikagenda rero ry'umuryango riba rifuditse riba rigiye wumva umuryango ucubura aho uca iyo uri serugo warigurishije naho muba mubikanye na narugo rugo mhm. na rugo acabura harima abana bakabura ibyo bafungura mhm. hama ya mafaranga yarahetse amahera arahera nusubira kuyikora ko nturonka aho wikora abana rero baca bashwiragira abana bakajya kurondera iyo barima bakajya guca ingero umva guca ingero wahora ufite iyo si ingaruka nto mm. bikazana inzangano mu miryango uwo ugurishije ko urihaye hariho uwundi urumva ni urukwegakwegane rw'ingorane mm. hariho naho haza n’intamba bakagwana bagwana bakanakomeretsanya eh, erega biragoye amatongo urasanga abantu bariko barayatemaniramo hmm. amatongo urasanga ibi ah, ku bavyemera ku bavyemera hariho n'abaja mu bintazi kubera amatongo hmm. eh. Eh, Blaise Izerimana umuhinga mu bijyanye n'imibano uko kugurisha amatongo urahije kumva ibyumviro by'userugo na inarugo uwo ubibona gute ibijyanye n'ingaruka ku kugurisha amatongo ku muryango yego basa n'ababivuze mugabo ah, icyo ni nokongera ko Eh, ahaniniya ugiye kuraba ingaruka zijyanye no kugurisha amatongo navuga ko ziri mu mice itari mike cyane cyane duhereye ku eh, ngaruka zijyanye n'iby'ubutunzi mm. tugiye kuraba mu burundi usanga ibice birenga mirongo icyenda ku ijana babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi hmm. ni ukuvuga n'ubwo bworozi ugiye kuraba rwose n’ubworozi ubworozi bufatiye ku burimyi ni ukuvuga borora kugira baronke amase mu zishobora kumera hamaro icyo bafungura n'icyo bikenuza cyane eh, mu bindi bijyanye n'iby'imibano nk'inkwano cyane hmm. kugaba n'ibindi eh, rero itongo ni ukuvuga wari ufite itongo hama akaba ari igihe uburana n'uburamuko urigurisha igihe wumva umuryango ucuja umushinga nawe n'umupfasoni wiwe bafise abana batatu bane batanu n'abarenga uraza mu Burundi ko mm. barunduka ku rugero runini mhm. hoho uca wiyumvira none baca bajya hehe ntizanjyane nshya zitangura ntizanduru zishya zitangura iyo umaze kutaronka icyo ugaburira abana ni ukuvuga umubyeyi imisi yose muzo kwihweza mhm. utakaje izo nguvu zo guha umwana icyo yipfuza lo minimum dukuvuga induru z'amatongo usanga ari imiryango mike icyo rero je nagiye kucyumvira mu nyumba nuri banaka yuko baraburana banaka mm. nabo bataraburana urumva ko ari akantu banako kuko no kuvuga ibazo ugurishije naho ikibano ni hamusanga nyene cyasambutse uretse nicyo cyo gusambuka ikibano kigasambuka gute kigasambuka no kuvuga none uwo bageze ku rugero havuba bashyiramo ibintu byo kwicana ngo tuzobagira uko tuzogira ane mm. urumva ko biba bitanguye gutera induru ngo tuzobagira nk'uko bagize banaka banaka kandi barapfuye birazwi mm. urumva cya kibano kikaba gitanguye gutosekara mm. natanguye mvuga ntitongo uretse ibyo by'ubutunzi ni iki ni patrimoine familiale ni ikintu ngo naka yaramvuze yamvuze ko nagize iki yagize iki bambona gute mm. donke kugira imaje mu kibano kanaka mm. ni ibintu biremereye rwose ni ukuvuga ko bifise ingaruka zikomeye mu kibano hmm. iyo umuntu asuzuguritse abantu bose bavugana n'abana bavuga ati kwa nakabaya ntacu bamaze ntihakikikiki nk'akarorero n'ubu ntacyo nawe dufise tuzorira itongo nawe dufise tuzorira ingene ryaturuhishije turiburanirana ba data bacu bohava bagira bohava barisubirana eee uhiwe nibahamara naho bazoca baja cyangwa uwo mwana wewe umwana eh. ego mbega eh, jido nurumvise uwo mwihwezo w'umuhinga ku bijyanye n'uko abona ingaruka eh, mu kibano ku bijyanye no kugurisha amatongo mbewe aho uherereye diyo abantu bagurishije amatongo bakayamara mu muryango baboneka gute mu bisanzwe nta kintu kinini nokongera ko ari ibintu bizima mugabo iyo bikozwe mu buryo nka buryo twatanguriye ko ni ukuri itongo umaze kugurisha nk'uko yavuze patrimoine de la ati muri famiye usanga umenga itera umenga n'umwaka nta kintu nkunda uri kurawe umenga ntibitera bije imbere naco mm. tumenye umuntu agomba kugushitona umenga hama wigeze no kuvuga ikintu ngo udafise itongo bigenda gute mm. erega umugabo wose kubera ari umugabo umugabo umenya ko ari umugabo urabye icyo afise mm. umugabo rero adashyize afise umugabo yihereje ku itongo bamurabye ntibasubira kuvuga ngo kurya mugabo bavuga heka kagabo nako ngende gasigaye urumva ntasubira kuronka kwa kuntu bamubona ka gaciro ca cubahiro eh, none adashobora kugenda mu bandi bagabo ngo ashobore kwigurira n'icupa mm. adashobora kugenda ngo atunganye iby'umuryango wiwe arinda kuja gucingero ingero abana baca ingero mm. umugore agaca hama nawe nyine agahava yambuka kwambuka k'umugabo akagenda kera bavuga ngo bagiye imanamba mm. ubu naho uca uva mu gisagara icyo gisagara sinzi ko kikwakira we wihereje kw'itongo mm. umugore asigaye aho akagutuma ko akagutuma ko ukanka kuduga bikanka none hagatangura kuyumvira ati ngira yaronse n'uwundi mukenyetsi mm. numva ko bitari bike yego ariko none ko ubwawe ubonaho ko guhi kugira ngo by'ukuri ukugurisha itongo ntaba ari ngingo ya mbere umuryango wufata icokorwa ni uko kugurisha itongo borinda kwiyumvira bakiyumvira neza ariko rero kiragoye kuko niyo aba kubera ubukene yotegereje kuba afise imigambi kugira ave muri ubwo bukene mhm. uwo mugambi niwe butawumuhaye iryo tonga ararigurisha ikindi nacyo ni uko itongo n'uwoza kurigurisha yotuma arikotesha atorigurisha burundu mm. kuko arikotesheje bararimuha bakaririma imyaka itanu bakaririma imyaka ine bakaririma canke n'itandatu mugabo urumva impera n'impera riragaruka mm. mugabo urigurishije ntirigaruka mm. eh. Judo ni mani yakiza aho kubwa ubona hari hakwiye gukorwa iki kugira ngo byukuri ukugurisha itongo ry'umuryango ntabari yo ngingo ya mbere umuryango wo kwiyumvira ko nk'ubukiriro bw'ingorane zifise bo byo kumwe ndabibona kenshi twuma leta leta n'umubyeyi twama twayigoye nyine ndabona kandi bari bagaragaje noneho kuzana na cagisata ni ukuvuga ngo ca entrepreneuria munini mm. umugambi wundi ikintu mbona inguvu leta nk'uko yabitanguye yobandanya igashyira mu gatege hanyuma icyo gisata bakatwigisha kuyunganya duhego utuntu duto duto mm. kugira ngo iyo ngendo kugurisha itonga ntaba ari iyo itangura mugaje idoni leta yaratanguye gushyiraho umugambi w'inkwavu mu rukwavu atari gato cyane ugira ubwoba baza ngo ntiharyoshe mugabo ujya afise inoti wabona porojegiti nza kuhakorera kandi mm. ayimpaye kabisa akampa nk'imiliyoni zingahe urahababuka kwako kanoti baguhaye okay hama rero leta ishoje mvuga naho nagomba kugaruka nuko boraba neza esike uwo muntu afise ingorane ni ibibazo bitumye ariko agurisha nta bindi bintu byaba byinyigaje nyuma kugira ngo agurishe iryo tongo mm. muri iyo ntumbero je nibaza yuko ako kigoro ko bandanye kakajaho ayo mahera bashaka kuza kunyegeza muri aya matongo yoyazana kumbe tukayakoresha imigambi yindi mm. tukareka kwega amahera aguma nyikanje tutabona batatu mm. je nibaza ko ngaho oye hoba akarusho yego Blaise Izerimana umuhinga mu bijyanye n'imibano ubona aho ko kugira ngo ukugurisha amatongo ntaba ari wo mugambi wa mbere umuryango wo kwiyumvira kugira ngo uve mu ngorane n'uburimo yego murakoze uh... kugira ngo umuntu atore umuti abanza kuraba eh, iciyo umuti w'indwara bisaba yuko umuntu abanza kuraba icyo wavuye ko rero tukaba twaganiriye ku bitari bike mm. tuvuga ku bitari bike bituma abantu bagurisha amatongo eh, ego no vuga nti muri rusange rero eh, imvi imwe yose yoronka umuti wabivanye n'icyo bivako nk'akarorero nk'abyo twavutse byubu by'ube gito bw'abantu bamwe bamusanga usanga bagurisha amatongo mm. kugira binezereze canke kubera bavuga ngo ngo ntitubona kazoza ngo mm. ntitubone iki bwa mbere hoho hoba sensibilisation ihimiriza bakagaruka ku muco bakamenya yuko kugurisha itongo ry'umuryango ari igitutsi mm. mu kibano kandi utagira icyo ushobora gutanga mu nyuma eh, ni igitutsi nyine kuko uzoja eh, mu kudashobora gutanga cyangwa kugaburira abana bawe kugira ane bizokuzanira ingaruka mbi zitari gike zitari nke mm. eh, ikindi nacyo nicyo yavuze Diodone abantu hariho abantu bagurisha amatongo apana kubera babyifuza mm. muga kubera influence z'abategetsi cyangwa ujya ububasha kuvuga hari wundi muntu yego bafise mu kuboko kandi usanga eh, bigoye kumugwanya bigoye kubera bafise nyine icyo yishimikije mhm. abo bantu rero leta ihora ukuntu ntibaze baragurisha amatongo y'umuryango kuko igihugu cy'u Burundi sigo kiratera imbere ku rugero tuvuga ngo abantu bazoshobora kubeshwaho na n'ama activité secondaire ibindi ibibindi bikogwa bitajaye n'uburimye n'ubworozi mm. kuko turavye mu Burundi Burundi buriko eh, kuko biri mu mico n'imigenzo y'abarundi burezi imana urakoze no kuri izo ntererano zanyuriye duce turangirira turangiriza kino kiganiro isanganiro ry'imiryango by'uno munsi cyari gihagaze ku ngaruka zo kugurisha itongo ku miryango reka nshimire mwese rero ku ntererano mwaterereye burezi imana umuhinga mu bijyanye n'imibano wakoze yego mwakoze kudutumira no hanyuma tuzogamburuka kugira ngo dutange umuco kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza yego reka nkengurukiye kandi jedone manirakiza serugo jedone wakoze ku nterano zawe muri kino kiganiro yego nanjye ndabakengurukiye kuba mwatumiye kumbure nibaza n'undi munsi mwadutumiye tuzogamuruka murakoze arise n'indurera urinarugo urongoye e, ishyirahamwe ry'abakenyezi